แนะนำบทอัลฮัจบทอัลฮัจเป็นบทมาดานิยะมี 24 องค์การ แกนหลักของบทนี้คือการกล่าวถึงสงคราม บานีอันนาดีร ซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งของชาวยิว ที่ผิดสัญญากับท่านรอซูลสลลลอฮุอะลวะสัลลัมท่านจึงขับไล่พวกเขาให้ออกจากนครมดีนะ ดังนั้นอิบนูอับบาส จึงเรียกบทนี้ว่า บท บานีอันนาเดร ในบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนที่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวกยิวโดยสรุปแล้วคือเป็นบทที่พูดเกี่ยวกับสงคราม การเสียสละ และทรัพย์สินเฉลยบทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และแท้ซองสดุดีพระองค์จักรวาลที่ประกอบด้วยมนุษย์สัตว์ พืชพันธุ์และวัตถุ ต่างก็ยืนยันให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์เดชานุภาพของพระองค์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงทรัพย์สินเฉลยที่ยึดมาได้ โดยชี้แจงถึงเงื่อนไขและบทบัญญัติของทรัพย์สินนั้น และได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการกำหนดทรัพย์สินเฉลย ให้แก่ผู้ยากจนขัดสน และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชนชั้นต่างๆ ในสังคมอันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย และบรรลุถึงซึ่งผลประโยชน์ทั่วๆไป บทนี้ได้กล่าวสรรเสริญถึงบรรดาสาวกของท่านรอซูลสลลลอฮุอะลัยวะสัลลัม โดยได้กล่าวถึงชื่อเสียงเกียรติยศของบรรดาชาวมูฮายิรินและความดีงามของบรรดาชาวอันซอรเมื่อกล่าวถึงชาวมูฮายิรินและชาวอันซอรบทนี้ก็ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีน ซึ่งพวกเขาได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับชาวยิวเป็นปฏิปักษ์ต่ออิสลาม บทนี้ได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ลึกถึงวันอันน่าสะพรึงกลัว ซึ่งบรรพบุรุษและเครือญาติ จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่เขาเลย เกียรติยศและทรัพย์สมบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเช่นกัน และได้ชี้ให้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรก บทได้จบลงด้วยการกล่าวถึงพระนามของอัลลอฮ์และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์เช่นนี้แหละ ที่การเริ่มต้นและการลงท้ายสอดคล้องกันอย่างดี ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสับบฮะลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรวะฮุวัลอาซีซุลฮะคีมสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้ซองสะดุดีแด่อัลลอฮ์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณฮุวัลลดีอัครจัลลดีนกฟรูมินอัลลิลกิตาบมินดิยาริฮิมลิอวลิลฮัชร وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار พระองค์เป็นผู้ทรงทำให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นครั้งแรก ของการถูกไล่ออกเป็นกลุ่มๆพวกเจ้าไม่ได้คาดคิดกันเลยว่า พวกเขาจะออกไปในสภาพเช่นนั้น และพวกเขาคิดว่าป้อมประการของพวกเขานั้นจะป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้ แต่แล้วการลงโทษของอัลลอฮ์ก็ได้มีมายัง พวกเขาโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลย และพระองค์ทรงทำให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขา โดยพวกเขาได้ทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ำมือของพวกเขาเอง และด้วยน้ำมือของบรรดาผู้ศรัทธา ดังนั้นพวกเจ้าจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิด โอ้ ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย และหากไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดการเนรเทศแก่พวกเขาแล้ว แน่นอนพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้ และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการลงโทษแห่งนรก ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกเขาต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และผู้ใดต่อต้านอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين การที่พวกเจ้าค้นต้นอินทผลัมหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากฐานของมันนั้น นั่นก็เนื่องด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเพื่อที่พระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับความอัปยศ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้ศาสนาทูตของพระองค์ยึดมาได้จากพวกเขา คือพวกชาวอยู่พวกเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้า หรือขี่อูดออกไป แต่ลอทรงให้บรรดาศาสนาทูตของพระองค์มีอำนาจเหนือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และล้ดนั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งมา الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب และสิ่งใดที่พระองค์ทรงให้ศาสนาทูตของพระองค์ยึดมาได้ จากชาวเมืองที่ปฏิเสธศรัทธามันก็เป็นสิทธิของ อัลลอฮ์และศาสนาทูต และญาติสนิท และเด็กกำพร้า และผู้ขัดสน และผู้เดินทาง เพื่อมันจะมิได้หมุนเวียนอยู่ในระหว่าง ผู้มั่งมีของพวกเจ้าเท่านั้น และอันใดที่รอซูลได้นำมาอย่างพวกเจ้า ก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้า พวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون สิ่งที่ยึดมาได้จากชาวยิวเป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสน ซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา และทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความพอพระทัยของพระองค์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 และจะไม่พบความต้องการหารือ ความอิจฉาอยู่ในสวงอกของพวกเขา ในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้ และให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเอง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความต้องการอยู่มากก็ตาม และผู้ใดปกป้องความตรณีที่อยู่ในตัวของเขา ชนเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและพี่น้องของเรา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 แน่นอนเราก็จะออกไปพร้อมกับพวกเจ้าด้วย และเราก็จะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตาม ผู้ใดเป็นอันขาดเกี่ยวกับพวกเจ้า และหากพวกเจ้าถูกโจมตี แน่นอนเราจะช่วยเหลือพวกเจ้า และขออัลลอฮ์ทรงเป็นพยานเถิดว่า แท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จ ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون หากพวกเขาถูกขับไล่ออกไป บรรดาผู้กลับกรอกเหล่านั้นก็จะไม่ออกไป พร้อมกับพวกเขา และถ้าพวกเขาถูกโจมตี บรรดาผู้กลับกรอกก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเขา หากบรรดาผู้กลับกรอกช่วยเหลือพวกเขา แน่นอนบรรดาผู้กลับกรอกก็จะผินหลังหนีไปในที่สุด พวกเขาชาวยิวก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون แน่นอนพวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดกลัวอยู่ในสวงอกของพวกเขา ยิ่งกว่าที่พวกเขามีต่ออัลลอฮ์ทั้งนี้ก็เพราะว่า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 เว้นแต่ในตำบลที่มีป้อมประการ หรือจากเบื้องหลังของกำแพง การเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนัก เจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่น แต่ความจริงแล้วจิตใจของพวกเขาแตกแยกกันทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช้สติปัญญาไข้ควร ك สภาพของพวกเขาดังอุปมาสภาพของบรรดาชาวยิวก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อย ซึ่งพวกเขาได้ลิ้มรสผลร้าย แห่งการงานของพวกเขา และการลงโทษอันเจ็บปวด จะประสบแก่พวกเขาอ อุปมาดังชัยตอน เมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่า จงปฏิเสธศรัทธาเถิดครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว มันก็กล่าวว่า แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากเจ้า แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก فكان ั ا น ب وذلك جزاء الظالمين ดังนั้นบ้านปลายของพวกเขาทั้งสอง คือพวกเขาทั้งสองจะอยู่ในนรก โดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนบรรดาผู้อาธรรมยยออลาีนััมนุตต ا กุลลอฮะวัลตันบุรนับสุมมากัดดมัตลิกัด د واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ คือวันกิยามะและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 ผู้ทรงเกรียงไกร อัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีฮุวัลลอฮุลคาลิกุลบาริอุลมุซวิร له ا ل أ س م บ ء ا ل ح س ن ูมาฟิสสมาวาติวัลอัรดิวะฮุวัลอาซีซุลฮะกีมพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิด ผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างสำหรับพระองค์มีพระนามอันสวยงาม สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้ซองสดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ